ΨΥΛΑ καί αθλέτες. Ψούλα ποτέ παιδεύσασα εκάθιζεν επί ταρσού ποδός ανδρός αθλετού νοσούντος καί ενέκε δέγμα. Ο δάχρο χολέζας ευτρεπίζας τους όνουχας χόιος τε εν συνθλάζαι τεν ψούλαν. Εδε φορμές φυσικών πέδεμα λαμπούζα a pedra tu sanein a palla geisa kai hos stenaxas eipen o Heracles, hotan pros psyllan houto summa heis pos epitus antagonistas sunergos esei atar un kai hemas ho logos didascai me dein epita elachista cae acinduna pragmata epeuthus tus Zeus anacalein, alepitas epitas meisdus anancas.